ngo ushobore nukumbure kudushikiriza ayo makuru wewe nyine ukaba umumenyesha amakuru nawe mukaba muzi ko umumenyesha amakuru atanga amakuru aba yatohoje neza ndetse aba n'ibyemezo ari byo kumenya ayo makuru neza akaba yatohoje yabagije abo byiga bose nuko rero ikiganiro murakimenyereye murakura ku nimero mpabanda bamenyesha mu kanya gatoyi mukatumenyesha ibyo tutashoboye kumenya canke naho nk'uko mwahejeje kuvyumva ibi byo tutashoboye gutumbereza neza nk'uko vyabaye kuko murazi ko ntawe udasobwa ariko ntimuhava murekurirwa kuvuga ibyo twavuze ibyo mbwira ngo musange mubimenyereye mutumenyesha amakuru mutashoboye nako tutashoboye kumenya canke ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mukashobora kandi kutwakura kuri mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi hari umutama dusanzwe tubana arafise ingorane vema mm. arafise umwana yasanzwe amugaye mm-hmm. uyu mwana afite imyaka cumi n'itatu mm-hmm. rwa mbere ataramugara nyine birenze yarize agarukira mu mwaka wa gatanu hmm. none kugeza ubu rero nyine byahavuye byanka kuva mu kiringo kingana gute muri ino minsi nyine twese turahira ugereranije ni nko mu ndwi zibiri za nyuma mu ndwi imwe cyangwa nko mu kwezi abahetse indwi zitatu indwi zitatu uwo wa nyuma nawe mwamubonye ryari barakurikiranye ko kuri mu ndwi imwe hari ryari ugereranije muri izi ndwi zitatu nyine ziheze ashe nta n'umuntu n'umwe yahabwe w'umutegetsi hmm. musaba iki none ga yemwe muri kino gihe ikintu dusaba urumva abategetsi bakabiraza abantu kujya guhona yego mugabo abandi abakuru imitumba baracidegembye hanyuma ntaze no gusubiza abantu ngo afate uti na musitanteri narashika muri icyo kiringo kumbura umurwanyi aciye agenda aho yari karatubwira ko hari ibiziga bibiri bisanzwe ko bireremba mu ruzi rubyironza ni muri komine ya bukirasaze hariya mu bice bya gitega halo halo halo tuvugana nande hagarara neza amakuru yo ku ya mituweli yego usanzwe uri umukozi wa leta yego abapasiyoneri mhm. urafise ingorane cyane ntitukivuza nk'uko imeze mhm. amakarata yacu batubwiye ngo nitajyane muri eneseri ayo makarata amaze igihe cy'amezi abiri mhm. bo bambwira ngo nyabyo tuzi hmm. wapaka ngo ngo nakazi ngo nakazi turi ngo turi ko turagumera nk'abakora mu bisanzwe tuko byahora bigenda kare byahora bigenda gute kagera kare twahora tugenda kuri province mhm. yari mwara eh. tukazitwara nk'uyu munsi mhm. muri mitiweli itararayo mhm. bukeye bagaca nka mu gice ca giharo ni mu rutana ko batashikiri bati abantu bari benshi bagasaba ko bo kongerezwa iminsi canke nabo bashikira allo eh pravid mwiriwe cyane ingore namahoro cyane ni ngahe muyinga eh wamenye nakumvise ko areja gisona cyaje inzoka nyinshi urakomeye jagajagisa urumva bya magenda yego uragenda bakaguca ibihumbi indwi umunani wakikomeye mu moto yakikuriye ahantu ni hariho hariho esanse na peteroli nicyo kimwe Eh, peteroli burya nasanze kuko atabayikenera iyo iyo hoho iri iraboneka iraboneka mugabo urumva igitoro nicyo kizimbye mm. urumva rero urabona nka twebwe ngaha muyinga yego eh, twagiye kunywesha inzoga i tanzaniya eh. turi abantu benshi hmm. mugabo twaragize ingorane ingorane yiyi urumva uciye imuyinga ngaho ku mukoni hariyo urumva umaze kugenda urafatwa ufatwa nani uyu mushikiranganji yabivuze yuko arekuye kudakunywesha hanze hmm. tanzaniya mugabo kigira mu kabido mu kibuni ntabwo usanga umurengeye umurengeye urubibi oya kweri yarabivuze kandi eh, kumenga umwizero yatanze yavuze ko aha kigiye kuboneka mu minsi mikeya yego yavuze yuko abari abegereye hafi bonywesha mugabo boreka kukizana reka kumbure ngira ngo kumbure ngira ngo abazogira ah, icyo babivuze ko kumbure nimba mufatwa birekuriwe hanyuma barayigusubiza ipikipiki urumva mhm. dufate kwa ku mukoni apana ni nari ya ikobero ikobero ni ukuvuga ikobero habaciyeho bararenga bantumye yuko ngo ngo nobabariza yuko ku iradiyo ngo twege turabamenyesha amakuru bahaduherereye hmm. yuko ngo bazobaha akanyongera nakanyongera mhm. karengeye ngaho igiciro bashinze kongera kwayo babahaye mu nyuma ya reka kumbure ngo muri afurike no mashira hamwe kumbure munani z’abadanda bikawa ngira ngo bazogira ibyo babishyuye yego nta ngorane nsozerere ariko urabona kuri akanya kabaye kanini abandi hariya bari ku murongo yego nta ngorane ngo masozere mm. ikabingo narigeze kuvuga ibintu by'amashuri mm. barigeze kuyubaka babatugirira irindi shure twe dusaba yuko oba irindi shuri ry'uwindwi kubera iki kandi mufise icyo rindi eh urumva bitatu ni byinshi hmm. bazijya twe twasaba kweri mhm. urumva yuko bo urumva n'amashuri menshi mhm. none mwarasabye gajagisoni barabanki eh, nabasabye kandi tuguma tubivuga ngira ngo bazobishyura ngira ngo ndabivugana n'umudiregiteri bita donasi ahakorera mhm. arambwira ati twere ahantu urabona yuko hakenewe kwera iryo shuri hamwe n'akarangamuntu yego uti rero bokongereza bokongereza kubera ko abantu ari benshi yego mugabo ntibyogumuko nawe nurumva ko hariho abahabwa baguma bavuga ati n'ubundi tuzogenda tuzogenda n'abantu bokwihuta cyane bakagenda bakabona yuko umwanya uri kuragenda yego urakoze cyane porotani eh, urakoze cyane aha yari karavuga ati kumbure hariho ababiranye bataye batiyandikije ati ikiringo cyo kwiyongera barayibika barayibika ku buryo bugezweho urazi ko hariho n'amafirigo akoresha ama egitorogene yego alo baciye ah, agenda kumburengera ngo jamali kirunga haba agaruka aho yari karavuga ko ku bitaro by'aho bita ngo ni ibihembe ni hariya mu ruyigi ati nta matara ahari mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuvugana nani atameze neza kuko n'abasuma baca bikikije amatara aracigagurika ngaho mu kibenga yego ako kagorane umenga kari mu bice byinshi by'igisagara oya dufate ubuye abasuma baragwiriye hmm. urabye nabi nk'umusuma mukutanira ahantu ugasanga aragutetse hari imaze kwibonekeza muri ino minsi nko muri iyo ndwi ihetse akagorane k'ababandi bagenda mu ijoro yego agatelefone gace hagenda heri karavuga ko amatara aracigagurika cyane mu bisagara mu gisagara na cyane cyane ngahe bujumbura umuntu ari karara mu makaritiya mwamwe aracika ati ibisuma bishobora kwikika mu kiza kumbure arashobora kuza akabandanya icyiyumviro yari afise mwiriwe cyane mwiriwe mwiriwe tuvugana nande bayisenge jambye ku mutumba wa jambye nyabitaka ego me nyabitaka n'amajana ego yakoze iki kugira ngo kumbore twavuze tuti umuntu iyo yakoze ibyiza turavuga kumbura akabera akarorera abandi iterambere rigashwara igihugu yakoze iki urabona paraside yego hariho abantu bafise sinzi muko bameze sinzi ko abazi kuzimu je ntavyo nzi ngira nta byemezo bivi reka tuduge kwija ni ukuvuga hari imisoro ikunda kuyimwesha imwe impuze inkaco usanga umenga ni cy'isake yego bakaduza cyane eh, bakaduza cyane yego hanyuma rero bagaca bakorora poketi ino hepfo ipantaro kamenya igomba gukoroka yego ni ukuvuga we bene abo ni ukuvuga abo azinza amubona ku munsi w'isoko mhm. icyo bakora yaca amufata akamutwara ahantu ku isaro mhm. azobandanya kwera n'ivyinshi bizohinduka eh, utabandanya akora mugabo ngira ngo yaberetse akarorero namwe ngira ngo nk'abarongoye abandi ngira barashobora kuca babandaniriza ah, ahubwo nashaka nsabe nk'abapolisi ko kwera begereye kuri uwo mutumba ko boza baramufasha yego utikumbure inyifato canke indero y'ikirundi yogaruka yogaruka kabisa hari akandi wongeraho gajambi oya nakandi urakoze cyane ngaho mu rugigi mu gisuru muri arimore harya bitaro hende kabisa yani amatumizi ni sawa mumba bakora neza mhm mm ariko ico kibazo c'umuyaga nkuba kabisa nico dukeneye kugira ngo turare urabona ubu tugezemo nyako wamumenyesha makuru yego ubugabiza ibintu byo gucana ubukoroboyi ibintu by'imuzanya by'amadutu ntibigikora mm. yemwe ubu kuko bamaze kubona yuko abatware bace bahaguruka hmm. ibyo turirarira none ubu bace bahumuza mu bwa mbere babanje n'ukuntu twari izuba ryose barimaze yego mugabo urumva ko abajeje intwaro babihagurukiye eh baje babihagurukira bahimiriza abanyagihugu ati uwo muzofata hmm. ni igihano gikomeye hmm, haciye kingana gute hibonekeza ubwo busoma tugashimira na shefu zone wacu gusayini mm. mm. kuko hari ibintu bigoranye ku mupaka arabyirukamwo cyane hmm. yego kweri n'umutware kweri w'ukuntu yego mubandanye rero mucungera neza kumbura uwo muceri kumbure n'uwo mwofata mu mushikiriza ubutungane ntimuhabwe mwihanira sawa sawa mukomere ku isamirizi isanganiro urakoze cyane Leonard ngaho imishiha urakoze cyane ngira ngo kumbura abatwara icyo iryo shyirahamwe risanzwe iryo bita Lion Security rimwe benshi bakunze kwita ngo nice bakeyikeye canke abajye bararira mu ijoro ngira ngo bavyumvise ni ukuri muzaba mukoze namwe byo muragoma murondera umuco mwibona ko hanyuma asanzwe akora akazi k'untuze k'ubukwafere mm. hanyuma yakoze nk'ikingo cy'isaha asubiye muhira mm. aca asanga bamwibye iradiyo be n'isora yari imanitse hejuru ku nzu ni ukuvuga rero iyo radiyo yari muri bwa bwoko sabuvu yagugwa ibihumbi mirongo itandatu mm. ariko umuntu agiye kubiraba ibyari mu nzu mm. ntabwo ari buherutse kweri ubwo ari busanzwe buhari nabwo mm. ni ubusima nyine busanzwe biba ibitoki biri mu ndimo mm. ni ukuvuga rero ugiye kuraba nk'igitoki mu ndimo usanga cyagiye ariko kwera ivyacu babaje uwo muhungu yarasanzwe bagendana n'ubumuga yego none nk'ikintu nk'abanyagihugu mukora kugira ngo kumbura ubwo ubwo busima ntibubandanye niki ahubwo yego biratangaje uravye ukungene vyagiye ivyo bintu suvuga ngo vyo vyagiye mw'ijoro mm. umuntu agiye kubirabangira ngo vyo vyagiye nko masaha ya sambiri canke nk'isaha imwe n'inusu ntawo babana bariho nyene mbere abantu babanyi mugabo bafashe barugurura mm. bamena ikiyo bacisha ukuboko nyine muri mwa mwanya bari bakuyemo ikiyo hmm. hanyuma baca binjiza ukuboko baca barugurura imisumari hmm. isura nayo mu guca bayikura hejuru ku mategura baciye bafata baca barapangura amategura baca bayururukiza indani mu nzu hmm. hanyuma ibyo benshi bigenda uko ngira ngo kumbure mu kwitura pacifique abajejwe intwaro kumbure n'umutekano bakabafasha kurondera hirya no hino yego ni ukuri tuzo biraba kwera urumva ubwo ntabwo ari buherutse ariko yego iyo nari isanzwe menyereye vrema ijya mutama barene habyarimana hmm. duga ku ijambo kumbure icyo uri kurashikiriza kugira ngo nimba ari inkuru niba warangije kumbure twakira eh, undi muntu wawe inkuru ya nyuma rero yego ni ukuri byatubabaje ariko mugabo urabye ukungene uwo muhungu yari ameze hmm. n'uwo yabitwaye kweri imana izomuhana kuko nta kamaro bizabura bimuhereza kuko yari asanzwe ari umuntu agendana ubumuga urakoze cyane pacifique eh? yego twakira ubundi ninde gahembwe uri umukiriya wicaye mu modoka yego cyane ko ibyo ah, agatelefone kumbure muri gaciye gacika ataratubwira ibarabara kumbure iryo ari ryo akanya karacariho turasigaje iminota cumi n'ibiri arashobora kwakura kumbura agatomora neza ibarabara avuga ko abakiriya abapolisi baba baka amafaranga igihumbi kumbure aragaruka dutomorere alo tuvugana nani muri muri muri sosiyete kumbura umuntu wanyinumba agatelefone ntikariko karadukundira na gatoyi baranaba atwihanganire ah, gatoyi kumbura ashobora gukoresha ubundi murongo imirongo kumbure mu kanya cyenda yibitse aro Halo? Tuvugana nani? Nkuko bisanzwe muvugana na wa munywanyi wanyu nawe se ubundi nibigira hosikali batazira kudi muri ntara ya Karusi. Karusi. yego ngaha muri komine mutumba zone ntengamiyemo n'ibibara yego ni amahoro gawe sikari amahoro kabisa mugabo wese nakumenya ikiganiro ndagishamye bunyene ni placide niyo mwungere ni rero wewe yego ubu turabaha iminota nk'ubu je naronde hirya murongo uherezwa n'irindwi na gatanu eh. igasona mugabo kwakirwa wawe kumbure aba hariko haba hari uwundi kumbure osikari duga kwijamba tugikorana nawe bebanzura imbire mm. yavuga ati iminota ingahe iriri itatu mm. babanywanyi bame babizi kugira twese tuze turaroha nikumbure ni iyindi ngendo kumbure dushobora gukorera ukuntu twasanga bakubaka kugira izirorohereza umunywanyi uwo we wese wa radiyo yisanga tuze turaharura iminota yego n'icyo ni icyiyumviro cyiza urazi ko ku isanganiro dukunda intererano neza cyane iduga ku ijambo ikibazo rero ngo mbashikirize mhm. malaria kabisa je natembereye ku ivuriro ngaha aryo mu bibara mm. malariya yabaye ndasi mm. ariko bari bavuze ko ari kiza hari cyahindutse yuko ya bari bigeze baravuze ko malariya ari kiza uko mwahora mwivuza hari cyahindutse mugabo mm. naho muri muyinga barapomye mugabo imisegetera ntibarose mm. twere barabe ukuntu bo imisegetera babaha imisegetera yego kabisa yego icya kabiri icya kabiri rero ikindi hmm. cyabaye nabi gituma twega abantu bakora umwuga w'ikimotari tudacumba amazi tuguma tuyasera hmm. igitoro cyabaye ndazi kandi urazi yuko atari mu bibara gusa hmm. ni ukuri turateye akamo leta mhm. mubyeyi w'abarundi mbega ga osikari ego cyaboneka nko kuri aya masitasiyo abiri kugira ngo turabe kuntu cyogenda ubu kuva ngaha mu bibaruji igiteguriye ibihumbi cumi na bibiri hmm. mu tukikironka mu mezi yahera wagenda ku bihumbi bitandatu indwi hmm. wumva ni ingorane ku muntu wo mu bibaro bujumbura ntitukimanuke dutega ntitukigenda yego hari akandi wongeraho ga osikari reba nta kandi kweri akandi nako nibarabara tuguma twikurikiranira kuko eh, mm, leta yari yakoze yari yaridufashije mu bw'imvura yari yarihitanye ubu rero ndiko ndatera nakama abanyagihugu nyene turisubire ko tuje turasibura kuko leta ntitwoguma tuyigora yari yarakoze urakoze cyane oscar igihe isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itatu alo alo tuvugana nande muvugana n'uwo bita minani minani atumbereye hehe bashyira mu gisagara cya bujumbura ariko sinshobora kuvuga karitsiye nta kibazo ugomba kudushikiriza iki duga kwijyana twebwe dufite akabazo k'abantu baturongora ngaha mu mitumba yacu mm, mitumba yahehe ibujumbura ngaha mu gisagara nyine kubera burya abakuru b'amabara basica tubita ko ari mm, nk'abakuru b'imitumba eh, ukacusanga rero batwaye iyo kaye amajana atanu muko tuyibasubiza tugahita twibaza ati none izo kaye ko baza bazitora nk'igihe abapolisi bovuze ati tugende gusaka aho hantu bagasanga izo kaye ntazo dufise mm. bizoca bigenda gute abategetsi tuzogenda mu mwanya tuzohava tugenda kubikora ko bizohava bikunda yuko tubikora ko kandi tukaba bazidutwaye abo bantu ni bande harimo bajya bitwa ngo na sekirite bo ku mitumba bajya basore je kabisa je kayamaze yingazibe kabisa ndiko ndabesha muze mushake muze muraye murano makarati ya muzije bintu muzobisanga yego hanyuma muramaze kubishikiriza kubishikiriza abajeje intwara je na ejo ejo niho nitura umukuru wibarabara dukurira bande eh, ikayi wanjye acambwira ati nimero eh, utanga amajana atanu ngo dusubire kuyibace ndayatanga none muyatanze bababwira ngo nayiki gamunwa yego curangiza ukumbure dusigaranye akanya gato yiduga ku ijambo jembe ugakora ibyo by'igitoro usanzwe mhm. kuzimba ni kimwe ariko gusa leta nawe ndazi ko ari umubyeyi kandi iranabishoboye mm. uzaba ari igitoro kizoboneka kandi bizogenda neza gusa kuko ndazi ko aricyo gitunze abanyagihugu nka twese yego ticoboneka byofasha korosha kumbure ah, diyo mede ngaho niyongere reka kumbure cyo turangiriza no ngaho yarakoze cyane atanga umwizera ati kumbure igitoro kizaboneka ni byinshi mwashikirije bitandukanye kumbure eh, umuntu atuhabagendera adondora kimwe kimwe reka tubashimire rero mwebwe mwese mwashoboye kutwakura mugashikiriza kumbure mukadushikiriza ibyo tutashoboye ibyo tutashoboye kumenya Eh, kumbure hari abo byashobokeye n'abo bitashobokeye uwo bitashobokeye irindi sanga umuntu asanzwe mubimenyereye kuri hadi isanganiro ahama ari iminsi yose ku munsi wa mbere y'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu kiganiro aho iwanyu havugwa amagi tubashimire rero mwebwe mwese mwagize icyo muterereye dushimire kandi na eme tuse mitebutse yari mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro mwagishikirijwe na Placide niyo mungere mugira ijoro ryiza mwese naho ubutaha iwanyu havugwa amagi nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho uri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse nawe ufise imbyaro zingana gute ni ku buryo aguma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo yodufashe